il est extrêmement difficile d'intéresser nos dirigeants nationaux à ce qui se passe au Pays Basque. Et ça, ça me rend furieux. Eskualerian gertatzen denaz, euh, gure agintari nagusien interesatzia biziki zaila da. La situation entre la Corse et le Pays Basque, se passe quelque chose en Corse, en Paris... Euh, Komparatzen badut Korsikako egoera eta eskualeriarena, Korsikan zerbait gertatzen den bezein fite, emozio handia da Parisen. Lehen ministroa eta presidenta hortaz arduratzen dira. Pays basque a toujours été, depuis euh, 30 ans en France, considéré. Eskualeri aldiz, euh, de tipi bat bezala kontsideratua da, euh, Frantzian, azken oitamar euh, urte hauetan. Dont les problèmes spécifiques relevés des ministres en charge. Eta haren arazoak, ministroen gain gelditu dira. Nous avons eu beaucoup de mal à mobiliser euh, Biziki zaila izan da, lehen ministro bat mugiaraztia. Horrengatik, hain luze izan da tratatzia frantzialdeko eskoleriko arazoa. La, la partie française du problème basque a mis tellement de temps à être traitée.